MC, MC Frog. É da big night, tá bom? Gabriel do Borel produziu, explodiu. Uh. Diz que o coração é gelado e que nunca emocionou. Mas todos que ela senta, essa mina apaixonou. Quer é dar golpe em bandido, logo eu experiente. Em menos de duas semanas ela se iludiu com a gente. Ah, não, não, não, não. Eu não tô acreditando que eu tô escutando isso, não. Vocês estão mentindo por aí, vocês acham que eu não fico sabendo? Peraí que eu vou mandar a real. Chega de mansinho mudando todo esse beat. Toda bonequinha é Hello Kitty. Mas não fica preocupada se chamei de namorada que acontece. tu. Mas quando eu sento apaixona, sentadona, sentadona, sentadona. Falam que é sem sentimento, mas quando eu sento apaixona, sentadona, sentadona, sentadona. Falam que é sem sentimento, mas quando eu sento apaixona. Tá movimentando, jogando a peteca pra cima pra baixo. Ela tá movimentando, jogando a peteca pra cima pra baixo. Ai, caliga, ai, caralho, ai, caliga, ai, caralho, ai, caliga, ai, caralho, ai, caliga, ai, caralho. Ela tá, ela tá movimentando, jogando a peteca pra cima pra baixo. Ela tá movimentando, jogando a peteca pra cima pra baixo. Ai, caliga, ai, caralho, ai, caliga, ai, caralho, ai, caliga, ai, caralho. frog <laughs> Davi que naipe Luísa Sonza Ai calica <laughs> Gabriel do Borel tá ligado Caralho, essa Luísa é foda <laughs> Me apaixonei